An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. D'Theme vun haut, d'Schicksal an d'Net-Existenz vum Béisen. Um Mikro de Jean-Marie. Ass d'Schicksal, vun deem an den hellege Schrëfte rieds geet, virausbestëmmt? A wa jo, huet et dann nach e Sënn, deem Schicksal wëllen aus dem Wee ze goen? Abdu'l-Bahá, Jong vum Begrënner vun der Bahá'í Relioun, huet op dës Fro virun 100 Joer folgend Äntwert ginn, Hie seet, et gëtt zwou Aarte vu Schicksal. Déi eng ass bestëmmt an déi aner ass bedingt. Dat bestëmmt Schicksal kann net geännert ginn an dat bedingte Schicksal ka méiglecherweis antrieden. Elo, wéi sou oft an de Bahá'í Schrëften, kréie mer unhand vun engem konkrete Beispill aus der Natur e geeschtegt Prinzip erkläert. Sou ass et fir eng Uelegluucht hiert bestëmmt Schicksal, datt hiert Ueleg verbrennt. Datt si schlussendlech ausgeet, ass dofir eng Bestëmmung, déi een net ännere kann, well et jo e bestëmmt Schicksal ass. Genau sou ass et jo och mat eisem Kierper. En zerfält, soubal seng Liewenskraaft zerstéiert gëtt an ophält, sou wéi d'Uelegluucht ganz sécher erläsche wäert, wann d'Ueleg verbrannt ass. Mam bedéngte Schicksal ass et anescht. Et kann een et mat deem hei vergläichen. Wärend deem nach Ueleg an der Luucht ass, kënnt e beemol e staarke Wand, deen d'Luucht ausbléist. Dat ass bedingt Schicksal. Et ass also intelligent, deem Schicksal wa méiglech aus de Féiss ze goen, virsiichteg ze sinn an op et opzepassen. Mee dat bestëmmte Schicksal, also an eisem Vergläich d'Ueleg an der Luucht, ka weder geännert nach an d'Längt gezu ginn. Et muss passéieren, et ass onvermeidlech, dass d'Luucht iergendwann eng Kéier ausgeet. Souwäit zum Thema Schicksal. En anert Thema, wat een oft an de Bahá'í Schraften erëmfënnt, ass dat d'Béist existéiert eigentlech net. Dat Béist am Mënsch, am Déier, an der Natur gëtt et guer net. Onwëssenheet oder Ignoranz zum Beispill ass weider näischt wéi d'Feele vum Wëssen. Iertum ass d'Feele vum Richtegen. Vergiesslechkeet ass d'Feele vum Gedächtnis. An d'Dommheet ass weider näischt wéi d'Feele vun der Vernonft. All dat huet keng richteg a wierklech Existenz. Sou ass d'Aarmut och d'Feele vum Räichtum, d'Krankheet d'Feele vu Gesondheet, den Doud d'Feele vum Liewen a Schwächt d'Feele vu Stäerkt. Dat Béist, wat mer kennen, besteet a Wierklechkeet guer net. Well alles, wat Gott erschaf huet, huet e gutt erschaf. Donkelheet ass jo och d'Feele vu Liicht. Wa keng Luucht do ass, ass et däischter. Liicht ass eppes, wat et gëtt, awer net Donkelheet. Räichtum ass eppes wat besteet, Aarmut existéiert net. An domat ass et kloer, datt dat Béist u sech net existéiert. Dat Gutt lieft also, dat Béist gëtt et net. A wéi ëmmer gouf ech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í, elo och um Internet ënnert www.bahai.lu.